serugo inarugo namwe baregwa sanga isanganiro dusangire ikiyago ikaze n'igwanyu mwebwe mwese muteze amatwi ibiganiro bya radiyo isanganiro bwiganira isanganiro ry'imiryango iyo umugabo n'umugore bubatse urwabo kaze mu kiganiro isangano ry'imiryango murakoze cyane rikumwe kandi na Patrice Sabo guheba yakurikiranye ibijyanye n'imibano kaze mu kiganiro isangano ry'imiryango murakoze cyane mu buhinga bw'ibyuma tukaba turi ko dufashwa na Serafina Hakizimana kiganiro mukaba muri ko mugishikirizwa nanje Lydia Gahimbare nkaba ndabahaye ikaze ariko usanga ntiuranyigirira agatima uranryohera by'ukuri be twinjire mu kiganiro nyezina murabye ijyanye n'aho muherereye ingo zibanye neza mbega umuntu azibonera ku kitore ku mushinga na joseph murakoze cyane urugo rubanye neza rurafise ibintu byinshi umuntu ashobora kururabira ni urugo rurangwa n'umwumvikano ni urugo rurangwa n'ibintu byinshi gusangira bike canke byinshi mhm. guhana tuganuke kumarana urubanza mhm. gutwengera hamwe abubakanyi baratwengera bagatwengeranira mu byo twize hari ibintu biranga abantu bakundana mhm. umuntu wese mu buzima bwiwe arakeneye icyo twita affection affection rero hagati y'umugabo n'umugore irakenewe mva nk'umupsikologe mm. iyo umuntu abuze affection ni hajya usanga atakimuryohera takimunezera urabona ko abagore n'abantu bakeneye baba baba cyane no kuvuga bafise ibigumbagumba mm. umugore rero akeneye kubona ko yitaweho ashizwe hejuru akunzwe mm-hmm. kuko abakenyezi bakeneye gukundwa cyane mm-hmm. yego ego mfasoni irakoze claire aho muherereye uh, kumbure uh, murabona ingo z'akarorusha umuntu ababonera guke rurangwa n'urukundo mhm. icyo twakwita mu gifaransa mu resiproke mhm. aho umushinga ntakunda umukenyezi wiwe n'umukenyezi agakunda umushinga ntahe wiwe mhm. ikindi kiruranga rurarangwa n'ikiganiro cyiza ikiganiro muganiro two hirya no hino mukaganira akubu nakazoza ku rugo rwanyu mhm. mugatera n'inkuru ndetse z'ibyo mwabonye byabanezereye bitabanezereye mhm. hakabaho kuganira mhm. ikindi kiruranga urugo rurarangwa n'ukubahana aho umushinga ntahe yubaha umukenyezi wiwe akamwubahiriza mucamu yagiye mucavuze mu byiyumviro atanze ndetse akanabiteza imbere igihe biba bikwiye gutezwa imbere mm. hanyuma ikindi navuga murasangira imigambi icyo twakwita amapoje y'umuryango mhm. mukayayaga ko mukaraba ibikunda n'ibidakunda mm. hanyuma ibikunda mukabiteza imbere mhm. mm. ego umushinga nahe patrice guheba musanze mukurikiranira hafi by'imibano urugo rwubatse neza rurangwa n'iki eh, urugo rwubatse neza rutangura kuboneka mu ihura ry'abantu babiri baje kubaka urwo rugo mhm. imigenderanire yabo imibano bari basanganywe hanze n'imigenderanire bari basanganywe hanze ko hari uzana indwara cyangwa umugera awukuye hanze bakaza kubakana batari bazima urugo kuza kubakwa neza rero n'abazima basanzwe baje bameze neza ni ukuvuga yuko batahurana kuko ukuye mu ibarabara ahakwa gusubira mu ibarabara vuba kuvuga yuko urwo rugo rwubatse neza rero ruca ruza mu bihe bya mbere abantu batangura kwizera kuko bafatiye kuho abageni bavuye mm. imiryango bavuyemo uko bari bameze imbere y'uko bubakana aho batanguye neza kubera ko umuntu ari mahindago naho muba mutanguye neza hari aho bigora ugasanga mugiye guheza nabi kuko mutamenyana mm. ariko hari ikintu gihambaye muri byose ko mwahujwe n'ururimi mwumva kandi muvuga kandi murabana mugaca imitima itahurana mu mibano n'imigenderanire y'abantu ubwo rurimi n'ubundi ruguma rufise uruhara runini ruravuga byiza ruravuga bibi mugabo ruguma ruvuga keretse umuntu arwaye cyangwa yapfuye mm. rero kugwiyubarako eh, mugenzi w'icyo akunda icyo yanka eh, hafitiye ikibazo kugira ngo ashobore kumufasha mm-hmm. ashobore kumutahura kugira ngo kuko umuntu wese akeneye mugenzi we yaba umukenyezi akeneye umushinga ntahe n'umushinga ntahe akeneye umupfasoni ikindi ni cyo gusangira akabisi n'agahiye icyo ni ikirundi ngira ngo gihanitse abarundi nibo bakunda kuvuga iryo jambo ni ukuvuga umugore ashobora kugira ikosa mhm. umugabo aka ashobora kugira ikosa mu bantu nk'ubundi ashobora gukosha ndi muri ndi mu bantu benshi mugabo nkagerageza kugufuka nkagerageza kutakumaramariza muri abo bantu mm. ku ikosa ryawe na jewe riba rindiko kuko mm. turi umwe igihe tuba twarafatanye twaradufatanije wewe ikosa ugize na jewe riba rindaba hanyuma nkakuraba nkaca kugira ngo tuze kubitunganiriza Ah, aha iwacu atawundi muntu n'umwe abizi mhm. ni ukuvuga gusangira akabisi n'agahiye ni ukuvuga gusangira amagogwa n'amahigwe mhm. akokeje cyangwa agahekenya mhm. mugabo ibyo mubigiranira mu rukundo kuko urumva ko ntawe weje maramaye nawe ucumaramara ikindi ni iki cyo gusangira abagenzi umugenzi wa madamu wanje akaba n'umugenzi w'iwanje icyo gihe mu mico y'ikirundi bavuga ko atamugabo ateka mm-hmm. ngira ngo nivyo abantu benshi bavuga hanyuma ugasanga umugore abayeho wenyine ibikorwa byose byo muhira niwe wenyine abiraba muri ico gihe by'ukuri urugo ruca rubaho ruremereye umugore umugabo agaca yibaza ko yatanze amahera mugabo byaheze hariho kunezera bwo kunezererwa iki ni ikintu e, dukwiye kwigisha cyane rwose abagabo kugira ngo bamenye ko hariho atabikorwa by'umugore umugore wenyine kuko hariho igihe azogwara atazoronka atazoba bashobora kubikora mm-hmm. kandi atawundi muntu ushobora kuronka agusubirira muri icyo gihe muri uwo mwanya wo kubikora utegereza kumenya rero ko witwararika iby'urugo rwawe mm-hmm. ukamenya ko urugo ah, iyindi nkingi y'urugo nayivutse tugitangura ni ikicu cyo kubahana umuryango mm. mu bisanzwe umenya ijambo rya nyuma ryo umugabo ariko uko tubona bikwiye kugenda mhm. ni uko icyiyumviro gitanzwe n'umwe ari cyo mhm. coshigikirwa mhm. kitari cyo corabigwa hamwe maze kigasongora neza je ndashigikira neza ko umukenyezi arashobora gutanga iciyumviro kandi kikubaka neza urugo nk'uko umushinga ntahe nawe nyene ari uko mm. rero nkavuga nti umushinga ntahe mm. yo kubahiriza umukenyezi wiwe mu ijambo avuga mu bikorwa akora akamutera intege ndetse kandi n'umugabo bikagenda uko nyene umukenyezi agashigikira umushinga ntaye wiwe mu ijambo ashikirije mu cyumvira ashikirije akagiteza imbere akagikorerako hanyuma urugo rukagenda neza kubahana ni ikintu c'inkoramutima rwose mhm. ikindi kintu novuga iyindi nkingi ikomeye cyane ni inkingi yo gusangira mhm. yayivuze joseph mhm. gusangira ibikorwa dukenera gushigikirana muri byose mm-hmm. umushinga ntahe wenyine hari ibyo adashobora ategerezwa gushigikwa n'umukenyezi wiwe cyo kimwe n'umukenyezi nawe nyine ni uko arakenerwa aho umutanga nk'akarorero kugira ngo ariko batwumviriza ashobore gutabura neza ah, murakoze cyane birashika ko nk'ubu jemba mfise urubanza rw'umuryango ubwo rubanza rw'umuryango mu bihe bisanzwe rwaraba jewe ariko kuko twubakanye n'umushinga ntawe w'iwanje ategezwa kunshigikira no muri izo manza z'umuryango zimpamagaye kandi na jewe niko ntegerezwa kubigenza nkamushigikira mu manza zitandukanye ziba ziri ko ziramuhamagara kuko ntiyobyishoboza wenyine iciyumviro canje aragikeneye amaboko yanje arayakeneye n'ibihe bavuze joseph na marie claire bavuze gusangira ibikorwa ariko nanjye ncanza mvuge gusangira umwimbu mhm. kuko wagira ngo ibisangiye mizi bisangira no kuma cyane no gutotahara mhm. kuvuga rero iyo umwimbu ubaye mwiza mu muryango ni byiza ko bose babibona ku rugero rumwe mhm. umwe yateye imbere mu kazi ubuzima bwose buhagaze ku migenderanire ku mibano n'imigenderanire y'abantu mm. sosiyale abo mwiganye abagenzi bo ku kazi abagenzi b'ahandi bose impera n'imperuka ni byiza ko abagenzi b'umushinga nta abagenzi b'ukuri umupfasoni abamenya abagenzi b'umupfasoni b'ukuri umushinga ntakabamenya kubera ko umugenzi ataza kumenyekana mu muryango ubwo mumaze kubaka abamaze kubaka nta mugenzi w'umwe asubira kubaho acaho umugenzi w'umuryango mhm. ujya famiye ye ngo n'abagenzi abantu ntibagaragaze bunge ubumwe buhuza abandi mm. ibyo bita mu gifaransa na taransitiviti umugenzi w'umugenzi aba ari umugenzi mm. bitabaye gutyo haba harimo uruhendo ni ukuvuga umugenzi wawe wari ufise yakuzuye kuri mariage mhm. aza kukuraba urwaye none wumva atabaye umugenzi w'umuryango uko wubatse niko imigenderanire n'imibano y'abantu igenda mhm. hanyuma icyo gihe baca baza bakaba bagenzi banyu b'umuryango mugabo ibindi byovugwa hirya no hino bica bisambuka kuko umugenzi aboneka ntiyonona mhm. umugenzi mubi akorera mu kinyegero ukorera mu kinyegero atamenyekana nta kuntu iyo mugenzi w'umugore umugabo amara umwaka atamuzi amara imyaka atamuzi uwo si mwiza Mm-hmm. umugenzi w'umugabo hari ikindi gikomeye kwigora mu gutahu eh, mu gutanga insiguro cy'icyabaye mm-hmm. urashobora gukora ikintu cyiza mugabo ubundi atansiguro igikurikiye nziza ntabimenye ugafata ingingo utabajije yari ingingo nziza mugabo ubundi utamuhanuje kandi ntuce unyaruka ngo utange insiguro ugasanga wewe uragiye ku rubanza rw'umugenzi n'akarorero mugabo mugenzi ntibamumubariye mhm. wabyibutse uteba telefona cyangwa wandike mesaje mhm. wagiye kwibarutsa naka cyangwa waciye ahantu gusuza uburwayi uratevyeyo kutevye gutaha insiguro yo kujya kwibarutsa cyangwa yo kuja gusuza uburwayi yahava ibambi ariko uyitanze kare ikibuze inka gukamwa kimenyekana zitarataha mhm. mukamuha ikibanza mukamwakira mu mitima atari umwana mwasangiye urumva ko bigoye hari aho umugore azana umukozi umugabo akavuga ku cyangwa ukamusira agatahura akakankamira kandi kari kiyumvikaniye na buce akazana umugabo akazana uyu noneho kenshi muri ibyo by'abakozi ahanini iyo bitaguranye birahabwa n'umukenyezi umugabo rero ariyubara kuko turi mu kiganiro isangano ry'imiryango two turabira hamwe ibiranga urugo rwubatse neza n'ibigize ishingiro ry'urugo rwiza nibutse bariko baratwumviriza ko ah, hano mu kiganiro ndi kumwe n'abatumire batatu umushinganari joseph ndayihereje yakurikiranye iby'imico n'inyifato ni irakoze claire hamwe na patrice sabuguheba ni umuntu akurikirana araba urumva n'iryo jambo umugabo ni umuntu yategerezwa kwitaho ineza y'umuryango araba ko umuryango iby'umuryango bimeze neza umugabo ni umuntu acungera ineza yose y'urugo araba ko mu rugo ibintu bihari abana ba bariko bararonka indero nziza akabaha indero nziza karaba ko umukenyezi wiwe afise afise ikibanza ciza anezererewe n'urugo arimwo kugira ngo kuko iyo utashe iyo utashe ugasanga umugore ntameze neza abakozi bamushavuje bimwe mushingane Patrick yavuga abakozi bamugoye habuze habuze hagize ikibazo kihari muhira ushitse urabibona uti umukenyezi wanje ntameze neza ntaryohewe mm-hmm. uri umugabo rero utegerezwa gucurondera igituma ataryohewe mm-hmm. hanyuma kugira ngo ushobore gutunganya ibyo mu rugo muciye mubwira ko umukenyezi mwiza nawe mu rugo arangwa n'iki eh, umukenyezi mu rugo ni umuntu mm-hmm. akurikirana kuraba ko urugo mu rugo rwiwe ivyo kubikorwa bimeze neza ku umugabo wiwe aza gushika ameze neza kugira ngo nabo bashoboye kumufasha mhm. nimba yarushe ku kazi kugira ngo amuruhure amubwire amajambo meza mhm. amajambo amutera intege mhm. kugira ngo umugabo ntashike nimba yarushe ntashike asanga acashika aruha muhira kugira ngo e, umukenyezi ko yitaho ineza y'abana nawe akaraba ko abana bameze neza ibikorwa bimeze neza arangwa ni ukubahiriza umuryango wiwe mhm. yabivuze joseph mhm. aho yubahiriza abatunze uhereye ku mukenyezi wiwe basezeranye akabona ko uwo mukenyezi aguwe neza hari ikimubakiye akamufasha kugitunganya mhm. umushinga ntahe mwiza ni umuntu yitwaririka umutekano w'abana biwe umutekano w'umukenyezi wiwe mhm. kuko uh, icyo umuntu akunze kubona ni uko umenga abana ni ab'umugore mhm. ariko abana n'umushinga ntahe arabajejwe kandi iyo abana bafise papa wabo mu rugo eh, hari ikintu ciyongera urabona ko abana bafise icyo bubaha bafise icyo batinya ni ko senaka abahari yahari abana n'indero iratungana neza mhm. hanyuma umushinga ntahe mu rugo ariho no kubahiriza n'ababanyi rero navuga nti umushinga ntahe mwiza ameze gutyo mhm. ikindi navuga umushinga ntahe mwiza eh, ni ugutegurira akazoza n'umuryango wiwe duhereye no kubagaburira muri kubu akagaburira umuryango wiwe neza akarondera ikiwubeshaho kandi akiyumvira n'akazoza ku muryango wiwe bafatikanije n'umukenyezi wiwe mm. umukenyezi mwiza nawe mu rugo umukenyezi mwiza mu rugo bwo kuraba amatungo bwo kuraba ubwo butungane ko bose batunganijwe bamerewe neza kandi n'ubwo gufata ingingo iyo bigoranye uca ubu birajyana mhm. kutatwarira hejuru umucamanza ntatwarira hejuru mm. kutumviriza impanuro z'abantu ku munsi wa mbere ngo niko azoguma na wa mugabo ko azogumasa kuvuga hariho akazogenda karabagabanuka ko mugatahure mwe mugombe mushaze mubegwe mugabo wamumenya yuko uri kurahera murakoze cyane benshi rero ntibabitahura birajana n'uwo mwibutsa wundi kandi ati ntayiruka itabunda none ibyo yahora akora ashoboye mu bubangutse umugore ibyo wamuzigako ugiye kubirondera mu nkumi we ntakiri inkumi umugabo akuze wa mugore ugiye kubirondera mu basore we ntakiri umusore ni ukuvuga ntarirengane icaka ntayiruka itabunda icyo kintu baze bagitahurana muri kwa gusanasanana kwa kubakana ku mitima bagende batahura ko ari byo batagishoboye kandi batahurane bagire ku rugero urabona imodoka imodoka z'abajana muravugana ibirometero mubwirako mhm. ni uko eh, mwebwe ubwanyu mwebwe ubwanyu mubaho ubuzima bunezereye buryoshe mhm. imitima yanyu ibitekanye mumva muguwe neza ahandi ababanyi ababanyi barahungukira kuko mhm. mubabera akarorero keza aho muri bakifuza kugira urugo rumeze nk'urw'iwanyu mhm. ikindi gikomeye cyane ni abana mubyara abana iyo mubabyaye muri babona papa mama babanye neza nta bikomere bazogira bazokwifuza nawe igihe bazoshinga urwabo bazogira bati twabona mama na papa bameze gutya bazobafatiraho akarorero keza kugira ngo nabo bazogira urugo bifuze kuzogira urugo rwiza nk'urwa papa na mama eh, ikindi urwo rwubatse neza arabapfa ku buso ugasanga ayo mahera ariko aratwarwa n'ibitategereza kuyatwara ariko mu gihe urugo rwubatse neza ubutunzi bw'umuryango buragwira mu byo muba mufise murabutunganya neza ku buryo umugore atamererwa nabi umutamakazi aratonora umuhwi arasemura acaraha umutama wiwe nawe ararya agasigaye umudamu ngo ariko mu modoka amanuka arabitegereza abona nyine umwe asemuye ahaye umugenzi we arasemuye mhm. aca arava mu modoka aragenda impande yabo avuga ati wowe uri umugabo w'uyu tego uti nawe uri umugore w'iyo tego none bigenda gute ngo mube mushaje mugabo wewe ntavyo ivyo ntiyari bwigera bibona kuvuga iki gihe urugo gubatswe neza muri bikeya cyangwa muri byinshi birabatunga mm. mukumva muguwe neza mm. kandi ibyanyu bikagenda neza mufaso ni claire rakodze ibyiza bikomoka ku rugo rwubatse neza n'ibihe iyo bubakanye baranezeranwa mm-hmm. ah, munezero kama mu rugo kandi muri icyo gihe mubere icitegererezo cyiza abana mubyaye inshuti ziraho muri urwo rugo ababanyi kandi bose bagaheza bakabigirako yavuze n'ikindi kijyanye n'iterambere iyo mutari ko mu nzira imwe iterambere riragoye riragoye rwose ko ryoba kuko umwe wese yiyumvira ukwiwe undi akiyumvira ukwiwe ugasanga nta gushyira hamwe muri icyo gihe iterambere ry'umuryango ntirikunda ariko iyo ah, muri abantu bubatse neza mukajya imigambi nimwe twamye tuvuga kare urugo ruheza rugatunga rugatunganirwa mhm. ikindi navuga ngahereza ko hari indwara zikunze guterwa n'uko abubakanye babanye nabi hari abenshi bagiye mu ngo badafise ingorane z'imishishito cyangwa iz'umurindi w'amaraso mm. ariko uno munsi ugasanga barafise ibyo bibazo uko kubaho neza kurangwa n'ubumwe buri mu bubatsi ubwo bumwe buca buguma bugaragara abantu iyo bari kumwe baraboneka batari kumwe baraboneka ntibagendana ntibayaga n'ubabona hari ahatababonamo ubumwe mm-hmm. kuko bavuga ngo igisiga kibi kitiryoheye ari ibi indero y'abana nayo mubaye beza urugo rukaba rwiza n'indero y'abana iraba nziza mm-hmm. indero y'abana iraba nziza ikigira gatatu umubano imibano n'imigenderanire ikibano cya hafi n'icya kure mu nshuti zanyu za hafi n'iza kure barabona bati ujya muryango ni muzima ni mwiza ujya muryango mwiza barawumenya kuko muraraba biza ari ibirohe uwubyuze wese asa nabi mhm. ni ukuvuga birinde rero umuryango mwiza uririnda kujya gusabiriza gusegereza kurondera ibyo wabuze mu nzu uze kubirondera ahandi icyo murekuriwe gusaba ideni muzosangira kuriya muri banki mhm. icyo murekuriwe kurondera abagenzi beza bazima bazobaraba mukabaraba ibyo urumva ko ari byo mukorera hamwe murakoze cyane turizigeneza ko mwasaba kudutumira tuzobitaba mhm. yakoze kandi patrice sabo guheba yakurikiranye ibijyanye n'imibano namwe mwakoze kwitaba kino kiganiro murakoze namwe mwaduhamagaye kandi barakoze abaza kubikuramo impanuro zibubaka murakoze cyane yakoze kandi hagizimana serafina ikadufasha mu bw'ibyuma